samom brehu šíreho mora starček a jeho starenka žili. Chudobní boli, v slamenom domci 33 rokov biedili svorne. Zatiaľ, čo starký lovieval ryby, starucha priadzu spriadala doma. Dobre je tomu, kto sa môže v takomto nečase ukryť v domci. E, veď ja viem, že by si ty najradšej doma vysedával. More je nepokojné. Od včasného rána som lovil. Len sa ti nevyhováraj na more. Nechce sa ti staré hnať trepať do člna. A čo si dnes doniesol? Pred Boh akurát dosť. Keby si vyšiel na more ešte raz, mohli by sme ulovené ryby popredať. Pozri, korito, celé je rozsušené. No, zišlo by sa, no je pravda. Tak nevylihuja. Ve, ve ti hovorím, že je more nepokojné. Pozri, ako sa zdúva. strachoput. 33 rokov nemala tvoja sieť šťastie. Ale to preto, lebo sa bojíš. Hm. Aby si mala dušu na mieste, idem. Ale keď ma vlny s čomom oskalu plesnú... <laughs> Bojí sa. Foi! takomto nečase loviť. Ach, kúštik srdca nemá tá moja stará. No, že vraj strachokut. Kdeže by sa teraz... Ako by sama nevedela, že v takýto čas pod hladinou nie je ani jednej, jedinej rybky. jeden poď. Má sedm. Uch, či ťa vytiahnem. Matička kazanská, čo som to ulovil? Prelekol si sa, dobrý môj rybár. Máš strach i radosť, oboje vedno. Bo v svieti v člne leskne sa zlato to z mojich šupín do očú pichá. Lovím tu už 33 rokov, ale zlatú rybku som neulovil. Iba dnes. Veru. Mám silu mora. A keď ma teraz zo siete pustíš, odmením sa ti. Splním ti všetko. Neveríš mi. Ľúto ti taký úlovok vzácný do mora vrátiť? Nie, len sa dívam. Tak ty ma pustíš? Hej. Žij si a trošku spomínaj na mňa. sa vrátil? Tak skoro? Vrátil, vrátil. S prázdnymi rukami. S rukami prázdnymi, ale predsa som ulovil. Kde? Čo? Trepaj, starý. Ešte sa bude zo mňa vysmievať. Hej, nevysmievam sa, starká moja, len ti mám takú radosť že by som si hneď zatancoval, no. Na môj veru, ako by som omladol. Pomiatol si sa nič nedonesie a vystrája, ako keby si niekde uhol. Nie, nie, nie. Ale som dnes ulovil a nepoviem ti. Alebo poviem. A nie, nepoviem. More je nepokojné, to mi zas povieš. Stará pesnička, plesnivec. Vidíš? Tak preto sa mi to pošťastilo. Čo sa ti pošťastilo? Tak veru, v nečase každý tvor hľadí sa, ako vie najlepšie ukryť. Iba zlatá zázračná rybka, tá sa ani čierňavý neba nebojí. Zlatá rybka? Veru, v mojej sieti sa leskla celá, žiarila a prehovorila na mňa ľudským hlasom. Ryba prehovorila? Hm, iste nebola obyčajná, ale zázračná. A čo ti povedala tá tvoja zázračná rybka? Aby som ju pustil naspäť do mora. <laughs> ale si si vymyslel. Veď keby aj bola taká zázračná rybka, ktorý hlupák by si takýto úlovok naspäť do mora pustil. Ha? <laughs> Tam máš polievku zo svojich zázračných rybiek. Viac si nedoniesol. Tak ty mi neveríš? <laughs> Mohol si od nej, keď bola taká zázračná, vypýtať aspoň nové korito. <laughs> Nové korito vravíš? <laughs> Kde sa zberáš? Za ňou. Na skalu si stanem, zavolám, aby si už konečne uverila. moja zázračná rybka. Volal si ma? Ah, vedel som, že svoje slovo splníš. Ja slúbila som, že splním všetko. Nič by som nechcel pre seba, to, to nie, ale moja eh, stará nechce uveriť, že som ťa krásavica moja ešte pred chvíľkou mal priamo v sieti, e, že vraj nové korito. Máš ho? Mám, ale kde? Tam, kde si staré uložil. Že by naozaj? Ak ma oklamala, stará sa mi vysmeje. nové korito je tu. Máš sa čím píšiť? Hm, trúľo jeden. Uloví konečne zázračnú rybku a vypýta od nej korito. Mám ja to muža, trkva sa. Nevidíš, ako biedne žijeme. Chalupa stará, už rozpadá sa. A on si pýta, hlúpe korito. Neverila si. Verím, už verím. Ale prosím ťa, choď znova, popros, čo je pre ňu vyplniť prozbu? Zázračná rybka by jeden murovaný domček mohla dať ako výkupné. Život si jej dal, či nie? Nič som nechcel. Ty si nechcel, ale ja chcem. Veď je to len kúsok. Niekoľko krokov asi na brehu mora. Uvidíš, že ti aj to splní. No, Oh, choď, môj zlatý. Nepatrí sa toľko unúvať. Jedno korito dala za život. Aké unúvanie. Murovaný dom čeka záhradku. Nemusí byť veľká, ale ovocné stromy, aby v nej boli. A nezabudni, k domu patrí aj hydina, sliepky, husy, jedno prasiatko. Alebo radšej dve. No, to je všetko. Ja za nią już nigdy nie poszlę. Ona Má vlastne pravdu tá moja starka. Žijeme biedne z takých úlovkov. Ale veď aj zázračná rybka je môj úlovok. Prečo by som ju teda nepopýtal? Sama povedala, všetko ti splním. Tak je to. Šťastie si treba držať, aby sa nevyšmyklo z rúk. More sa zdúma zlostné, na mňa sa hnevá. Vypýtať domec, je to tak veľa? Sprvu som nechcel nič, veď eh, mne by ani nebolo treba. Viem, čo si žiadaš. Ja by som ani... Sľub dala som a vždy ti ho splním. Vráť sa len tam, kde chatrč stáva. Už domec nový je na tom mieste. A murovaný? Jak žena chcela. A gazdovstvo? Veď pýtala aj to. Oj, eh, vďaka, vďaka ti, zázračná rybka. thank sa mi to. Novúčičký dom, aj záhradka, všetko. Moja dobrá zázračná rybka. Tak predsa som sa dožil pokojnej staroby. Nič mi už netreba. Ešte aj pes víta nového pána. E, aby som ti dal dáke meno. Počkaj, počkaj chvíľočku. No, no, no. Tak już dost. Chodź, pozdrawimy gazdinu. No i siata. Ani na to moja zazraczna rybka nie zabudla. I во мне zostali stare, jako suma i mal. Prawda, mal sam na to prawniśleć. Starka moja, teraz nam będzie света жить. Všetko nám rybka dala. Čo stojíš, hýb sa. Nevidíš, kde nám kačice zabehli. Rovno do kalerábových záhonov. Chytro ich zažen. Heš, heš, heš. Tá sa, na dvor. A v dome dnu. Tiež nové všetko. Čo, čo sa tak škrabíš? Nikdy si nebol v sedliackom dome? Stolice tvrdé, aj duchmi ťažké. Do dverí chceš vojsť, aby si dával pozor na hlavu. Všetko je tesné, všetko je malé. Veď si chcela murovaný dom. Hej, lúpa. Uteká život ako tá rieka. Ako tú rieku spomínaš, keď sme pri mori? No, to je také, to sa tak hovorí, no. Uteká život ako tá rieka. No a čo? No a takto tu zostaneme v celkom obyčajnej chalupe. Nepáči sa ti. Na staré kolená budem všetko sama vláčiť, s toľkým gazlovstvom sa mordovať, bez pomoci, bez sluhov. Keď sa človek stretne so zázračnou rybkou, má si vypýtať niečo súce. Služobníctvo sa ti zažiadalo. A veru, že služobníctvo. Život uteká. Ako tá rieka. A špinavou sedliačkou ja veru nebudem. Láľa ti ju. Lopotiť od svitu do mrku. A ešte takéto širokánske dedinské sukne nosiť. Vedela som, že jedného dňa sa všetko zmení. Že sa prebudím v krásnom paláci ako urodzená dáma. Ty? Urodzená dáma? Čo sa ti na tom nevidí? Hm, veď by si ani v takých fajnových šatách nevedela chodiť. Urodzená dáma. Šľachtičnou budem. Na čo máme zázračnú rybku? Choď pekne za ňou a zámok žiadaj. Ale aj s vežičkami. Preskočilo ti. Nie. Ale ty si ako vždy, Bojko, strachoput. Bože, má zlatú rybku, ktorá mu slúži za najzácnejší dar, jemu vďačí. A on sa bojí. Nie, viac už nejdem. Tak si. Keby ti tá zázračná rybka chcela odoprieť, nepoviem. Ale Skúsiť šťastie, to hádam, môžeš. A na čo? Na čo? Na čo je šľachtický zámok? Aby sme, chmuľo, hodovali a aby sme tance s družinou spevnou predvádzali. S družinou? Nože, čo si ty myslíš? Že sa stále budem s tebou zjedať? Chcem dvoranou a komornú, sluhov a veľa a verných aby sa báli, keď sa na nich pozriem. Usmievať sa musí aj koniar, keď mi do sedla bude pomáhať. Čo? Chceš aj konie? No akože, zámok a bestajní. A nezabudni na majstra tancov. Čiernovlasý by mohol byť. Mladý. Nie, nikde nejdem. Nie? Uznaj, žena. Mne nechceš radosť urobiť ale rybku, ktorá všetko má a splnila by žiadosť o zámok skôr, ako napočítaš do troch, svoju zázračnú rybku ľutuješ. Nechceš ju unúvať. Čo by si pomyslela? Tak si choď za ňou. Choď. Strať sa mi z očú. Nechcem ťa vidieť. Veď... Nepočuješ? Dokiaľ nebudem v krásnom paláci. Ako šlechtičná. So služobníctvom, ako sa patrí, dovtedy čo... Zadrž. Nie! Vidieť ťa nechcem! Vybehol rybár tam k brehu mora, len stojí, stojí, nevolá rybku. Ten smútok, čo mu na srdce sadol, nevládze odniesť pohľad na more. Čo žena žiada, nie je len smelé, nenasítna je tá nová túžba. Tak stojí rybár na skale čiernej, tak v sebe dumá ticho a voľne. Nevolal som ťa, nie, moja rybka. A ja som predsa ku tebe prišla. Viem, čo ťa trápi. Nesmúť a vráť sa. Zázračná rybka. Umúdriť máš sa. nadaruješ, bude mať dušu na mieste. a no, čo to hľadáš, chlapé, taký neogabaný? No, ja som... Ako ťa mohli vôbec pustiť dnu no, do paláca? Keď ja prosím... Nemáš na chleba? No, v koniarni sa pre teba nájde robota. Čo tu chceš? Poslali ma ku koňom e, robiť. Teba? <laughs> Na prvý pohľad vidím, že si ty koňa ešte poriadne ani nevidel. <laughs> Ryby lovím už 33 rokov. <laughs> A mne ho pošlu ku koňom. Keď sa naša veľkomožná pani nasrdí, že táto žní je pekne vyčesaný, dostaneme výprask obaja. A nemohol by som tu veľkomožnú pani vidieť. Hore ma k nej pustyni. Taký bedár, učubrané rubašky a bosí, chcel by pred našu paniu. Veď ona bola tiež taká chudobná ako ja. Počujem, koniar, poslali nám sem hotový zázrak. Ako sa ty môžeš rovnať našej veľkomožnej pani, ha? Ej, ako si vám je to veselo. Skúsme ticho, pane, ale tento nový, čo ste nám ho poslali k bukoňom, na urodzenú paniu brízga. Tak... To si povedal? Nič, e, ja už nič, len by som ju chcel vidieť, slovko prerieť. Pred západom slnka si naša pani zvykne vysadúť na svojho tátoša. Podrž jej strmeň, aby videla svojho nového služobníka. No, rozumel si? Rozumel. tak rýchlo naučím jazdiť. Ó, naša naša pani vie všetko. Naša pani si určite vždy vedela osedlať konia. Hovorím ti, že som predtým na koni nesedela. Ó, naozaj? naozaj? Neuveriteľné. Tomu sa hovorí talent. Boská iskra. vy aj viete človeku uľahodiť. O, len tebe slúžime, urodzená naša pani. To sa mi páči. Slúžiť mi to vám dovolí. Váš tátož už čaká vzácná pani. Vzácna? Prečo len vzácna? Nepočul si, že som urodzená? Ako rozkážete, urodzená pani. Aj mne daj osedlať koňa. Aj mne. Aj mne. Jazda pred večerou nám padne dobre. dobre. <laughs> Žena moja. Žena. Nechceli ma k tebe pustiť. Vraj hore do paláca vo fúľanej rubáške. Čo je to za obluda? Prečo ste ho sem pustili? oh, chcel vidieť našu urodzenú paniu. Nemohla si na mňa zabudnúť. Veď sme spolu v biednej chatrči v dobrom i zlom žili. Toľké roky. S týmto? Ja? V chatrči biednej? Počúvate ho? Smejte sa. <laughs> Naša pani v chatrči biednej. <laughs> Takúto urážku šlachtičnej. Hovorím pravdu. Je to moja žena. Čarovná moc zlatej rybky jej zatemnila rozum. Akú rybku to spomínaš, chlape? Akú rybku to spomínaš, chlape? Na brehu mora ulovil som raz takú zázračnú rybku za život, čo som tej rybke vrátil, splní mi všetko, čo sa mi zachce. Že splní všetko? Choď teda za ňou a povedz, že ja cárovnou byť chcem. <laughs> Dokážeš to? <laughs> Dokážeš to? Keby som chcel... No, no a teraz sa už prackate ľahšie. Kaďa? Vyhoďte ho, nech nám tu netrepe. Zázračná rybka. <laughs> sám, sám pre seba si vypýtaj šťastie. <laughs> ukážeš sa mi, zázračná rybka. Som opustený sám na tomto svete. Poď, poď ma potešiť. Nemám už pre koho teraz loviť do siete. Ja slúbila som a slovo splním. Čo si žiadaš? Ja nič, ale moja žena, máli sa jej, cárovnou by chcela byť. Daj sa mi svete. Keď iba to chceš, by tvoja žena aj cársky stolic dosiahnuť mohla. Choď, splnilo sa. Vďaka ti, rybka. Oh, kdeže som to? No, na môj veru. Veď ja sedím rovno na cárskom stolci. A kde sa vzali na mne tie šaty? Samé zlato, aj zlaté prstenie k tomu. Dovolí najmilostivejší cár, aby sme dali pokyn obedovať. Ja či dovolím? Po obede musí najjasnejší vládca rozhodnúť, ako naložíme s nevoľníkmi. Za kými? S tými, čo sa vzbúrili. Zaslúžia si čo najprísnejší trest, vaša cárska jasnosť. Spravodlivý, ale prísny. Netáraj! Jedlá na stôl. Prejdeme k pripravenej tabuli. Čo sa to robí? Kde som to? Počujete? Kde je moja žena? Znešená cárovna práve prichádza. Ak bude niečo prepečené alebo nedopečené, dostane kuchár 25 palíc. Ako rozkážete, cárovna. Prečo by mal dostať hneď palicou? Keď bude niečo prepečené alebo nedopečené, ja to zjem a nebude treba kuchára palicovať. Nekáhaj, starý. Teraz tu bude ticho. Nevidíte, ako cár zbredol? Je chorý. Uložte ho na lôžko, nech si odpočinie. No ja, že som chorý? <laughs> Kdeže? Len ma tieto ťažké háby všade tlačia. Rozopnem sa. A toto dám preč. Kto by vláčil toľko handár, veď do toho môžeš zaoblieť celý regiment. Nevyzliekaj carské rúcho, ktoré prináleží iba vladárovi. Do dnešného dňa som vyžil bez parády vyžijem bez nej aj ďalej. Berte to všetko, aj tieto prstenie. Hovorím vám, že je chorý. Uložte ho do postele. Ona to rozkáže, mocná cára. Čo ma ťaháš? Prizveme felčiarov a zaklínačov, pán môj. Nepotrebujem. Chorému je vždy najlepšie v posteli, vaša cárska ma, nerozumieš? Chorobe, Som tvoj cár! Chorobe ani cár nemôže vládnuť. Stráže, pomôžte bojarom! áno, áno. Ani najesť sa človek nedajú v pokoji. Odneste mu túto misu. Ako rozkážete, cárovná? Túto misu s kačicou, ktorá je trošku nedopečená, podľa rozkazu Báčuška Poslala si po nás, vznešená cárovná. Rozkazují, všetko splníme. Na kolenách sme pred svojou vládkyňou. Bojary. videli ste, že cár je chorý. Pomiatol sa. Treba ho držať v tajnosti pod zámkou, aby sa netrúsili reči. Stále vykrikuje o zlatej rybke. A že ste mali iba chatrč s dreveným korytom. <laughs> Veď vám hovorím, že zišiel z rozumu. Ja som teraz vládkyňou. Treba ho zamordovať? Zamordovať? To hádam nie. Bude nám iba zavadzať. Takého, čo sa pometie, treba dať preč. Nie. To nedovolím. Aký je, taký je. Preca mi je muž. Carovná pozná nejaké tajomstvo. Ako si na to prišiel? Sme tvoji oddaní služobníci. Povedz nám všetko. Čo vykrikoval e, o tej rybke? Že vraj akási rybka splní každé jeho želanie. Chcete slúžiť svojej cárovnej? Rozkazuj, pani naša. On, aj keď je taký hlupáčik, naozaj má moc nad zlatou rybkou. Oh, beda, vládky a mora v bláznových rukách. No, niečo, niečo by sme mali vymyslieť, ale... Vymyslíte, ako by sa to dalo, aby zlatá rybka slúžila mne. No, <clears throat> on rozkazuje rybke. Je to tak? Veru, je to tak. Ale keď žena prikáže mužovi, aby muž prikázal morskému tvorovi... Ja mám jemu prikázať, aby on prikázal rybke. Prečo by naša cárovná nemohla byť aj vládkyňou mora. Správne. Rybka nech slúži našej cárovnej eh? ako posol, ako komorná. Tak to treba povedať. Chorý je. Nejdem za ním. Odkazujem. Ako sme sa teraz dohodli. A nech sa vyberie k moru hneď. Ani cársky stolec ti už nestačí. Chceš vládnuť aj nad svojimi darcami. Spupnosť vysoko rastie. Ale aj ten strom, ktorý najvyššie vyčnieva, ten najskôr výchrica zvalí. ženu tešiť? Nie, rybka moja. Nevolal som ťa, ja som iba tak... A ja som predsa ku tebe prišla. Veď ty vieš všetko. Viem, ale vyslov, akú daň žiadaš za dar života? Nie, ja to nechcem. Viem, nie ty, ona. Ale čo mám robiť? Nadarmo stoneš. Tu povedz priamo, či aj to žiadaš. by tvojej žene slúžkou som bola. Chcem. Tak si riekol. Zmiluj sa, rybka. veď som doma, chatrč a všetko ako predtým. To si ty starý. Ach, ach, ja nešťastná, prenešťastná. Prečo som si len nedala pokoj? Prečo som chcela byť vládkyňou mora? Niet paláca, niet krásnych šiat, nie da nic slov. Neskoro si prišla k rozumu, žena moja. Veru, neskoro. Zasa sme v biede. Aj korito staré, dopukané. Hlavná vec, že sme zasa spolu, žena moja. Keď si v pyšnom bohatstve nenašla spokojnosť, chyť sa ako predtým svojej priadze. Tak, veru, tak. A ja si vyjdem na more, aby som ulovil aspoň jednu celkom obyčajnú rybku. A tak si žije rybár so ženou, na samom brehu šíreho mora. Už nepýtajú zálohy vďaky, poklady zlatej zázračnej rybky. Starena, priadzu ticho si spriada, on s člnom loví dar každodenný.